Dialogue 2. In our next dialogue, a Greek national needs a new passport and is applying in person to the relevant office. She will have to answer questions about her name and address, marital status, date of birth, and nationality. She may find the following few words helpful Δίνω. to give, Στέλνω. to send, Αύριο. tomorrow, Συμπληρώνω. to fill in. Η δεσποινής Miss Ο σύζυγος Husband Θέλω ένα νέο διαβατήριο παρακαλώ. Αυτό που έχω λύγει αύριο. Ναι, θα δώσετε τα στοιχεία σας, θα συμπληρώσουμε αυτό εδώ το έντυπο και θα στείλουμε το διαβατήριό σας σε λίγες ημέρες. Το όνομά σας παρακαλώ. Παπαδοπούλου Ευθυμία. Κυρία ή Δεσποινής κυρία. Όνομα συζύγου. Μιλτιάδης. Όνομα πατέρα και μητέρας. Του Ανδρέα και της Ευγενίας. Ημερομηνία γεννήσεως. 25 Ιανουαρίου 2004. Πολύ νέα είστε, κυρία μου. Τι λέτε, κυρία. Η ηλικία σας, λέω, κυρία Παπαδοπούλου, είστε μόλις μερικών μηνών. Αχ, με συγχωρείτε, τι λέω. 1964. 25 Ιανουαρίου 1964. Τόπος γεννήσεως. Χανιά Κρήτης. Υπηκότητα ελληνική, έτσι. Ναι, πώς, ελληνική. Θα δώσετε 50 ευρώ και το παλιό σας διαβατήριο και θα σας στείλουμε το διαβατήριό σας σε 2-3 εβδομάδες.